Јас започнав една серија проповеди, иако таа некако се испреплетува со серијата што брат Борче <laughs> ја има сабота предпладна. И ова моја серија што од август, а и мијатата сабота, и сега ќе продолжиме, во врска со светињата на светињите, има за цел преку истакнување на предизвиците со кои што се соочува адвентизмот денеска пред се на доктринално поле, да ве предизвика и вас да размислувате. А тоа значи да размислувате со своја глава. Ако не размислувате, значи дека верувате на луѓе. Верувате на авторите на некои книги што сте ги прочитале. Верувате на тоа што ќе ви го каже пасторот, верувате на тоа што е запишано, да речеме, во некои официјални документи на Адвентистичката црква и така натаму и така натаму. Дали верувате на Библијата, се поставува прашање. Верувате на Библијата, за да и верувате, треба да бидете упатени во неја. А Библијата не е таков документ, кој што може површно да се осознае. За да ја верувате на Библијата, Библијата треба да ја проучувате, значи за да ја знаете, треба да прво да ја знаете Библијата за да ја верувате, да знаете што е тоа што верувате. А Библијата не е таков површен документ, каде што можете вие површно да бидете упатени и да и верувате. Не, не е можно. Божито Слово Господ затоа го дал во, во таква форма, за да се копа, за да се истражува. Споредено со благо, со бисер, скапоцен, нешто закопано длабоко во земја. За да се открие, човек мора да копа. Ако вашиот ум копа, истражува, испитува, како мудрите евреи од Вереја, испитува секој ден дали тоа што апостол Павле го зборува е така. Испитува од светите писма. Ако тоа го правите, значи размислувате. Не е можно да не размислувате. Токму тоа е целта, значи, на, на овие теми. Мејата сабота застанав кај деветиот, односно последниот што го прочитавме беше осмиот стих од посланието до евреите, деветата глава. Ке го прочитам истиот тој уште еднаш. Послание до евреите, деветата глава, осмиот стих. Читајќи ги сите предходни стихови од оваа глава, забележавме дека апостол Павле првото одделение на светилиштето го нарекува прв шатор или прва скинија или светињата, а второто одделение, светињата над светињите, ја нарекува втор шатор или втора скинија. И потоа во осмиот стих прочитавме во преводот на Константинов, дека со ова светиот дух покажуваше дека се уште не е отворен патот за светињата на светињите, додека се уште стои првиот дел од светилиштето, односно додека се уште стои првата скинија во некои други преводи. Исто така прочитавме предходно од Копнежот на вековите, еден цитат, каде што Елена Вајд даде толкување, го одговараше оно, на прашањето што значеше цепењето на завесата во храмот во Ерусалим во часот на Христовата смрт. Таму имаше дадено две толкување, што означуваше тој чин, кој е значењето на тој чин, И второто толкување што го прочитавме е дека на овој начин е отворен патот, вели таа, кон светилиштето, светињата на светињите. Цитирајки од Светото писмо. Деветата глава, осмиот стих од посланието до евреите. Навистина, ако се отстрани завесата што ги делеше двете отделенија, тогаш е отворен патот, кон, кон кое отделение е отворен патот? Кон второто, значи, зашто, зашто таа завеса беше, се наоѓаше пред второто, не пред првото, пред второто. Што тоа значи? Да прочитаме во деветиот стих, Значи, последната мисла од осмиот е значи, дека патот за светињата на светињите се уште не е отворен, додека стои првата скинија, односно првиот дел од светилиштето. И до сега деветиот вели, кој е символ на сегашното време, во која се принесуваат дарови и жртви кои не можат да го направат совршен по совеста, оној што служи. Според апостол Павле, на што е символ, на што била символ првата скинија или првиот дел од светилиштето, светињата? Символ на сегашното време, вели, во кое се пренесуваат дарови и жртви кои не може да го направат совршен по совеста, оној што служи. А пред, во предходниот стих вели дека се додека стои првата скинија, односно свети, се додека постои светињата, а постоела се додека постои завесата, пред која што ја одделува неизе од светињата на светињите, Светиот Дух на тој начин покажувал дека се уште не е отворен патот за светињата на светињите. Што е значењето на овие зборови? Навидом, кога, кога ќе разбереме што зборува апостол Павле во овие стихови, прв печеток што се создава е дека апостол Павле зборува за светелиштето на начин кој што е различен, поинаков, а протестантите дори толкуваат спротивен, целосно спротивен на адвентистичкото учење за светелиштето. Бидеќи апостол Павле не соочува овдека со заклучок дека службата во светињата на светињите е нешто што Христос го започнал уште од крстот наваму, додека адвентичкото учење што учеше? Што знаете вие? Што е адвентистичкото учење? За тоа кога, започ... кога Христос ја започнува својата служба во светињата на светињите. 1844 година. Дали тоа во спротивност со посланието до евреите? Е, за ова сакам да размислувате. Не сакам ниту мене да ми верувате. Сакам да размислувате. Сакам како мудрите евреи, вие да ја проучувате Библијата и да испитате дали ова што јас го зборувам, веќе трета савота сега, а втора едно по друго, е така или не е така. Пред да се соочам јас со лично проучување на оваа глава и на наредната, десетата, бедеќи тие се некако споени, зборуваат за иста тема. Јас исто така имав едно површно разбирање на овие две глави. Со било каков контакт со кој што доаѓав, значи во кој што доаѓав со нив, било кога предходно во мојот верски живот. Мојата површна, мојата површна упатеност на овие две глави е она што е карактеристика за поголемиот дел адвентисти денеска, како што имам забележено. Едноставно, тие сметаат дека модерните библиски преводи, како кај нас да речеме, што го цитиравме, преводот на Константинов, грешат што во осмиот стих преведуваат светињата над светињите. Досега повеќето адвентисти знаат и се задоволуваат со тоа, И често пати го повторуваат тоа, го преповторуваат, некој го прочитал во некоја книга, ние го слушнал од проповед, па го преповторува без многу лично проучување. Дека во преводот во 8 стих треба да стои светињата, првото оделение. Например, еве ќе кажам пример. Да почитаме 12-тиот стих. Бејќи 12-тиот стих е поврзан со 11-тиот, не може да се започне од 12-тиот, тоа е среда реченица. Ке го почитаме и 11-тиот. Но Христос кога стане првосвещеник на идните добра, со поголемо и со посовршено светилиште, се разбира, тоа е небесното, неракотворено, односно не онаква како што се прави на земјата, значи не е изградено од земски материјали, а од какви не знаеме. <laughs> Ниту со крв каква? Козја и телешка. Туку со својата крв влезе во светилиштето, преведува православниот превод, исто како и во осмиот стих, еднаш за секогаш и изврши вечен откуп Православен превод скоро секаде така ги преведува стиховите, како што одговараат на, или барем поблиску одговараат на адвентистичкото учење за светилиштето. Модерните библиски преводи, било на англиски јазик или на некои други западни јазици, па еве, кај нас нема ние изобилство на библиски преводи. Го имаме Имаме сега два православни, еден стар, еден ревидиран. И преводот, да го наречеме така протестантски, на Душан Константинов. Модерните библиски преводи ги преведуваат овие текстови онака како што е подалеку, дури може би изгледа спротивно на адвентистичкото учење. Се поставува прашањето што е точно. Се разбира кога се соочуваме со дилема околу библискиот превод на некој текст или на некој стих, што е првото што треба да побараме, да истражиме, да испитаме? Оригиналот, се разбира. Не треба да ја градиме нашата вера на библиски преводи. Знаете, има луѓе, особено во англиското говорно подрачје, кај нас ние немаме таква традиција, бидеќи немаме таков, таков историјат. Македонија, за жал, има свето писмо од пред 23 години, од 1990 година на својот јазик. е во западниот свет, каде што библиски преводи постојат со векови, некои од нив, во англиското горно подраче, од страна на многу конзервативни протестанти, значи многу протестанти, не само адвентисти, многу протестанти се влюбени во традиционалниот превод наречен King James Version или верзијата на кралот Джеймс од 1611 година. Таков случај со многу конзервативни адвентисти. Тие се влюбени во тој превод. И им забележено до тој степен се влюбени, што воопшто не, не ги интересира да дзирнат, да испитаат каков е оригиналот. Наставно, спремни се за се да му веруваат на омилениот библиски превод. Што се несува до англискиот јазик, и мене ми е тој број 1, значи најомилен библиски превод, меѓутоа далеку сум од тоа да го сметам за совршен, односно за безгрешен. Ја прочитав многу книги, меѓу кои од бракета Стендиш, уште од минатиот век, како тие ги критикуваат модерните библиски преводи, затоа што 12 стих, оно што последен го прочитавме, 12 стих го преведуваат како да Исус влегол, значи со својата крв, во светињата на светињите. Едно за секогаш и изврши вечен откуп. И сега, повеќето адвентисти, значи, го критикуваат, ги критикуваат модерните, новите библиски преводи, кои што така го преведуваат текстот, и се повекуваат на преводот На стариот добар превод на кралот Джеймс, кој што текстот го преведува, 12-тиот стих го преведува дека Исус влегол во светото место или светињата. Кај нас ревидираме православен превод во светилиштето, исто како и во 8 стих. Што вели Константинов за 12 стих? Каде влегол Исус според Константинов во 12 стих? Имате? Јас намерно ја качев и сега на катедра, сакам вие да, да ми кажете. <laughs> Што вели Константинов во 12 стих? Сакам да размислувате. Ако не размислувате, имате њуболтска религија. Размислувате со, со туги глави. Или исклучувате мозок и едноставно не размислувате. Сакам да размислувате. Сакам да пратите. Сакам да испитувате. Како да сугерира на светињата на светињите. Ако Константинов што вели? Светињата над светињите. И во 12 стих. Како и во 8 Оригиналот за сите овие места, каде што очигледно и во, на нашиот јазик, во преводите на македонски јазик се соочуваме со разлики во преводот, а се работи за суштинско доктринално учење за светелиштето, значи не се работи за некоја споредна тема каде што и не е можеби толку битно да се посветува внимание на разликите во библиските преводи. Изворниот текст или оригиналот за сите овие места користи само еден ист збор, еден ист израз, И не само на овие места, току истото е во случај со 24-тиот и 25-тиот стих од 9-та глава и со 19-тиот стих од 10-та глава. Пред да го споменам оригиналот, да ги почитаме и тие стихови. 20, прво 23-тиот, нешто што адвентистите многу често го знаат, го цитираат, го пишуваат. И така, образите небесни требаше да се очистат на таков начин, именно со животински жртви, а самото небесно со подобри жртви од овие. Со какви жртви се очистува небесното светилиште, според апостол Павле? земното се очистуваше со животинските жртви. Тој спомена крв, козја и телешка. Зошто споменува крв, козја и телешка? Зошто овие две животни, коза и теле? Зошто не зборува за јагниња, за гулаби, за имаше еден куп животни кои што се пренесуваат на жртва во Стариот Завет? Зошто во 12 стих споменува крв, козја и телешка? Каде ги срекјавате жртвите од коза и теле во Стариот Завет. Како? Мојше секако. <laughs> Не се во грчката митологија. <laughs> Но, каде ги среќаваме козе и теле во Стариот Завет? За цел народ и за свештениците. А кога? Кога се пренесувала на јон Кипор, на денот на помирувањето? Значи, во 12-тиот стих, апостол Павле прави паралела помеѓу старозаветниот ден на помирување, кога еврејскиот првосвещеник прво за своите греови и за своето семејство вршало очистување со принесување на теле за жртва и попрскување на телешка крв врз поклопецот на милоста во светињата на светињите седум пати. Тоа е, значи, Левит 16 глава, читајте ја дома таа глава, проучете ја за себе. Некои велат таа глава е средината на целиот Моисеев закон, на целото книжие. Значи, трета Моисеева, 16 глава, наводно била, не сум проверил сега дали е баш така, средината на целиот Моисеев закон. И изборува за еден најважен, најбитен настан, денот на помирувањето. Самото помирување, очистување, суштината на Евангелието. И потоа, просценката ја пренесувал на жртва, значи го принесувал жив, јарецот, не живиот, живиот беше они, <laughs> за Азазел, јарецот за Господа. Јарецот каква крв има? Козија. Што ние имаме човечка. <laughs> Значи, апостолот ја прави паралелата помеѓу службата, старозаветната служба, со, значи, во 12 стих, во на Јон Кипр, на денот на примирувањето, со Христовата крв во небесното светилиште. Како да сака да асоцира тука, апостол Павле, дека Христос влегол во светината над светините. Да ги почитаме сега наредните стихови, кај ќе споменува контроверзниот израз, кој што различни библиски преводи на различни јаци различно го преведуваат. Едно го преведуваат како светиња, како свето место, или како светилиште, тука гледаме. А други го преведуваат како најсвето место, како светиње над светињите и така натаму, како, значи, сакајки да означат дека се работи за второто одделение. Значи, го почитаме 23 стих. Се разбира, небесното светилиште се очистува само со Христовата крв. Земните, односно, тука наречени небесните образи, значи земните скини, светињата и светињата на светињите, се очистувале со крв, козија и телешка. Кога се очистувале тие? На денот на примирувањето, на Јом Кипур. Кога Христовата крв го очистува небесното светилиште, што учи адвентизмот за тоа? Да, интересен одговор. Кога Исус ке се покаже пред Отецот, тогаш врши очистување на небесното светилиште. Што учи адвентизмот? Кога се очистува небесното светилиште? Кога се почнува Јом Кипор или денот на помирувањето? 1844 година. Така учи или не учи така? Да не отвараме голема борба и еден рани спис и еден куп други текстови, кај што навистина така учи. И знаеме дека така учи. Мислам, тоа е оно што адвентистите единствено го знаат. Повеќе адвентистите да единствено тоа го знаат. Воопшто и не се свесни за овие предизвици, кои што било евангелската теологија од надвор или новата теологија од внатре ги опатуваат како предизвик на адвентистичкото учење. Ова е причината зашто голем број адвентистички проповедници и теолози не, не веруваат денеска во адвентистичкото учење за светелиштето. Ова е причината зашто голем број верници и проповедници имаат напуштено адвентистичката црква и повеќе ги почитувам нив, отколку овие њуболцки умови кои што ја критикуваат и Елена Вајт, ја отфрлаат, го отфрлаат и духот на пророштото, и адвентизмот го отфрлаат, а се понатаму адвентистички проповедници, адвентистички професори, председатели на дивизии, на конференции и така натаму. Со други зборови, изгубени германци. А што сме ние? <laughs> Одговорот на тоа прашање зависи од тоа кому му веруваме. четвртиот стих вели, зашто Христос не влезе во ракотворено светилиште, кој е само образец на вистинското, туку во самото небо, за да се јави сега пред лицето на Бога за нас. 25. И не да се принесува себе како жртва повеќе пати, како што првосвещеникот влегува во светелиштето секоја година со туѓа крв. И тука оригиналот го користи истиот збор, како и во предходните стихови што ги прочитавме, 12-тиот и 8-тиот. Мегуто различни преводи и овдека различно ги преведуваат. Дори прекош дори недоследно. Значи, мислам дека Константинов сега тука го потребува изразот светиња и како што забележав, светина. Значи, може би тоа македонскиот э, литературен израз, значи, може би светиња е србизам. Ова ворска со преводот на големата борба, го кажу. Значи, некаде се, велат, се вели светиња, некаде светилиште, некаде во други преводи се кажува светињата на светињите, повторно. Иако овде не е случај тука со македонските преводи, но е случај со други преводи на други јазици. Када влегувал првосвещеникот секоја година со туѓа крв, алудирајќи на Стариот Завет повторно, и правејќи контраст помеѓу него и Христовата служба првосвещеничка. Бе сакал трајче да ми одговори. <laughs> Гледам те фаќа дремка, би сакал да ми одговори. Каде влегувал првосвещеникот секоја година со туѓа крв? Што значи тоа секоја година? Во второто оделение, првосвещеникот едноставно таму влегувал да врши служба. Некои елементи од еврејската традиција, значи нешто што не е во Библија, велат дека првосвещеникот првпат вршел, се нафекал да врши било каква служба во светилиштето, после денот на трубите, дури во седмиот ден од седмиот месец, патам речено денеска знаете што е во еврејскиот календар? <laughs> Јом Кипур. Денес е десетиот ден од седмиот месец. Денес е денот на помирувањето, според еврејскиот календар. Беше случај и пред две години да се, да се падне во сабота Јом Кипур, Па и тогаш ја имав таа тема за Јом Кипур, ако се секјавате. Ако не се секјавате, се секјава интернетот. <laughs> и денес е Јом Кипур. Повторно паралела помеѓу старозаветната служба за Јом Кипур и Христовата служба во небесното светилиште, со својата крв. Значи, контрастот е, просвещеникот влегувал со туѓа крв, а и таа крв не вршала никакво помирување во стварност, не може крв козија и телешка да врши помирување, вели апостол Павле, или да, да врши очистување, или да отпушта гревови, тоа посебно го истакнува во десетата глава, туку со својата крв, Значи, се работи за дилема, но од, од околу, читајќи ги останатите елементи што апостолот ги наведува, како да упатува и тој самиот, како да сугерира дека Христос влегува во светината на светињите и дека таму врши некаква служба со својата крв. Инако неја доврши предходната мисла, според еврејското предание, првосвещеникот дури на седмиот ден од седмиот месец, значи само три дена пред Јом Кипур, прв пат се зафаќа со било каква работа во светилиштето. Имено тие три дена тој ги поминувал заедно со другите свештеници во службата на одржувањето на на седумкратниот светилник, чистењето, обновата на маслото во нив, бидејќи тоа светилникот требал постојано да гори, и задача на свештениците била постојано, будно, да пазат која ќе снема масло, да не се изгаси светилникот, никогаш да не се изгаси целиот, туку секогаш, барем некој крак, секогаш да гори, за да седумкратниот светилник постојано гори, постојано дава светлина. И таму кога треба, да му се замени маслото. Ова го правеле секој ден левитските свещеници. Тоа морало секој ден да се пази, секој ден да се прави. Се разбира. Првосвещеникот само на седмиот ден, само три дена пред Јом Кипр. Видите каква работа имал првосвещеникот. Оние некога му давале десеток, сите други левити, сите други свещеници. Тој работал три дена во годината, Ке речеме. Онака <laughs> површно од седмиот ден на седмиот месец до десетиот ден на седмиот месец и тоа било се навидо. Едно споменав, дали знаете која била неговата работа во останатиот дел од годината? Повторно таа информација од еврејското предание. Тој бил наречен крадец во ноките. Другите свещеници се плашеле од него, затоа што целиот преостана дел од годината, еврејскиот просвещеник бил еден вид полицаец, кој што пази, особено во текот на ноките, тие што, што дежуреле во нокината смена, дали другите свештеници исправно ја вршат својата работа. Тоа била целата негова работа во останатиот дел од годината, освен овие три дена што ги споменам само во овие три дена, лично тој имал работа во светилиштето, како и другите свештеници, а само тој во десетиот ден од седмиот месец во второто одделение светињата над светињите. Сега гледаме кај времето одминува. Се уште не го споменав оригиналниот збор, што се употребува во сите овие случаи. Не го прочитавме и 10.19. Ајде да го прочитаме и 10.19. Десета глава, 19 стих, апостол Павле вели И така, браке, кога имаме слобода да влегуваме во светелиштето преку крвта на Исус Христос, по нов и жив пат, што тој не го отвори низ завесата, односно преку своето тело, апостол Павле во 19 стих зборуваат дека самите христијани преку вера може да влегуваат во светилиштето, преку крвта на Исуса Христа, низ завесата. Повторно имаме разлика во библиски преводи. Некои преводи ова го преведуваат со светилиште, некои преводи го преведуваат со светиње, а некои преводи го преведуваат со светиње на светињите. Дури и старата англиска верзија на кралот Джеймс како и во 9 глава 8 стих, и тука и дури и таа верзија го преведува овој стих со светиње на цветињите. Што е точно? Ајде пред да се зафатиме со оригиналот, да видиме, а што сугерираат околните елементи од текстот. Павле вели, имаме слобода да влегуваме во светилиштето преку крвта на Исус Христос по нов и жив пат, што тој ни го отвори низ завесата. Каде е тоа? Се споменува завесата. Која завеса се споменува? Каде влегол Исус во светињата или во светињата на светињите? Каде се наогел Исус во време кога било пишувано ово послание? Во светињата или во светињата на светињите? Мегуто адвентизмот учи дека бил во светињата нели? Дори 1844 година тој ќе влезе во светињата над светињите. Се соочуваме со проблем. Што е точно? Тука сакам да размислувате. Е, сега ќе поставам едно прашање, ќе морам да продолжам другата сабата. <laughs> Некако задржи за себе. Добро. Благодарам. Благодарам. Ова што ти го кажуваш, сестро, е нешто со што ќе се согласи целиот христијански свет, освен адвентистите на седмиот ден. Односно, сега веќе историскиот, традиционалниот и, адвентизам. Сега се сочуваме со проблем. Што е точно? Дали адвентишкото учење за телешното било погрешно? Или не? Дали пак се погрешни сите преводи кои што тука велат светиње на светињите, наместо да велат светиња или светилиште општо? и така натаму. Имате време да размислувате недел дена, да следната сабота. Јас би сакал сега да прочитам еден текст и сега да ја прашам дали се согласувате со тој текст. Текстот гласи вака. Се уште носејки ја на себе човечката природа. Тој, се мисли на Христа, се вознал небото триумфално и победнички ја понел со себе крвта на помирувањето во светињата на светините. Попрскал со неа, значи со својата крв, врз поклопецот на милоста и врз својата облека и го благословил народот. Согласувате со ова или и не? Зошто не? Добро, нема врска тоа. Може би се работи за церемонија за очистување на самото светилиште, не не значи дека тој е грешен. Добре, тоа е е споредно. Дека дека он површи очистување од своји гревови или помирување од своји гревови. Добро. Дали дали се согласувате со овој текст? дали не? Кога во Стариот Завет, било кога, се прскало врз поклопецот на милоста со крв и се вршило помирување. Кога во Стариот Завет се правило тоа? Само на Јом Кипр, само, во, само на денот на помирувањето. Овој текст што го прочита вели дека Исус тоа веќе го направил откако се вознел во небесното светилиште, во светињата на светињите, со своја крв врз поклопецот на милоста. Дори и текстот понатаму што следи, дека го благословил народот, сугерира како да, да е, го извршил оно помирување, за кое што зборува денот на помирувањето. Јом Кипур. Се слагате со тоа или не? Зошто? Ако на крстот Христос направи помирување, зошто не се слагаш со овој текст? А, сакаш да кажеш, сам, самиот крст по себе е помирувањето, не мора да се прави некоја церемонија. Аха. Добро. Добро, интересно размислување. Има многу адвентисти да што и вака размислуваат. Благодарам. Сите овие реакции ме радуваат затоа што покажува дека размислуваат. <laughs> Се разбира, треба да размислувате и понатаму, да. Да проучите подлавок. Да, да, отколку да бидете њуболски ориентиран верник кој што исклучил мозок и едноставно па се треба. Овој текст, што го прочитав, доаѓа запишане во списанието знаци на времето, 19. април 1905 година, цитиран во списанието на Расл Стендиш, Remnant Herald, од април 2000 година, како текст што го запишала со своја рака Елена Вајт. Е, сега, се согласувате со текстот или не? <laughs> Откако ви в кој го напишал, се согласувате со текстот или не? А сега не слушам одговори. <laughs> се разбери, ние предложиме со проучување на библискиот текст следната сабота. Како треба да се преведат сите овие текстови? а вие имате доволно предизвик, како што видов денес, да размислувате и да проучувате до тогаш.